บุ๊กทูห้าสิบสี่ซื้อของขายโมโนผมต้องการซื้อของขวัญプレゼントを買いたいのですがแต่เอาที่ไม่แพงมาก高すぎないものを อาจจะเป็นกระเป๋าถือฮันด์บักวายกาเดสคุณอยากได้สีอะไรどんな色がいいですかสีดำสีน้ำตาล หรือสีขาว黒茶白ใบใหญ่หรือใบเล็ก大きいのですかそれとも小さいのですか ขอผมดูใบนี้หน่อยได้ไหมครับちょっと見せていただけますかใบนี้ทำมาจากหนังใช่ไหมครับこれは革ですかหรือว่าทำมาจากพลาสติกそれとも合皮ですかทำจากหนังแน่นอนครับもちろん革ですใบนี้คุณภาพดีมากครับ これは特に良い品質のものです。และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆ นะครับこのハンドバッグは本当にお買い得です。ผมชอบครับ気に入りました。ผมเอาครับこれいただきます。ผมจะเปลี่ยนได้ไหมครับถ้าต้องการ 交換はできますかได้แน่นอนครับもちろんです。เราจะห่อของขวัญให้คุณ贈り物としてお包みいたします。ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นครับ。レジはあちらです。